Larun batean bidazoa ibaian hildako hogeita emesortzi urteko gaztearen eriotza salatzeko ehundaka lagun bildu dira astelen hontan endaia eta irun arteko Santiagoko zubian. Justu frantzeko poliziak ezarria kontrolaren aurrean. Hirugarnez sei hilabeteotan migrante baten hilotza aurkitzen dutela bidazoa ibaian. Erakunde publikoe zirkulazio askatasuna eta migrazio egonan diren pertsonen segurtasuna bermatzeko lanean jartzea eskatu dute. Itziar Gomez irungo harrera sareko kidea. Hemen muga ikusten dugu zorrozki zainduta dagoela eta ez da zilegi, ez da zilegi ze esaten dute alerta terrorista dela, esaten dute osasun egoera dela, baina azkenean ikusten dugu migrazio mugimendua oztopatzea dutela helburu nagusia. Bost urte dira Frantziak mugetako kontrolak gogortu zituela, Schengen eremua eta libreki ibiltzeko eremua urratuz. Neurri hauek migratzaileak arriskuak hartzera behartzen ditu. Amaia Fontan etorkinekin elkarteko kidea. Bai, beraz, uh, maleruski berriz ere bildu behar izan gira, eh, lehenik uh, uh, ito den uh, bolikostako uh, migrante horren uh, omenez, eraiteko gogoan dugula, eta bigarrenik salatzeko uh, egun den egoera hori, muga etxia, hartuko dituzte irrisko guziak pasatzeko muga hori, badakigu, badakite instituzioak ere, ez irela geldituko horrekin, beraz, eh, beren bizia irriskoan ezartzen eh, dute, eh, muga hori pasatzeko, blokatua den muga hori pasatzeko. Eriotza hauek saiestu daitezke horretarako migrazio politika kaltatu behar dira, eta honekin batera erakunde publikoek pertsona migertzein segurtasuna ziurtatu behar dutela eskatu dute.